bismillahi rohmanir rohim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uhudga chiqqan sahobalarni turli yo'llar bilan shijoatlantirardi farishtalarni kelishligi bilan ana shu shijoatlantirishlarni qatorida payg'ambarimiz bir qilichni qo'llariga oldilarda man yahud hada bi haqqihi kim bu uni qilichni haqqini ado qilib qo'limdan oladi hamza roziyallohu anhu men yo rasululloh ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'lidan qilich olishlik bu albatta har bitta sahoba uchun sharaf edi shu sharafga birinchi bo'lib yetishlikni xohlab hamza roziyallohu anhu turdida men yo rasululloh dedi rasululloh hamza roziyallohu anhuga bermadilar so'ngra ikkinchi marta kim bu qilichni haqqini ado qilib qo'limdan oladi dedi ali roziyallohu anhu men yo rasululloh dedi aliga ham bermadi Üçüncü marta man yahud hada sayf bi haqqihi zubayr ibn Avvam roziyallohu anhu men yo rasululloh dedi u kishi ham bermadi nabiy sallallohu alayhi marta kim bu qilichni men qo'limdan haqqini ado qilib oladi dedi miqdod roziyallohu anhu turdida men yo rasululloh dedi miqdod roziyallohu anhu ham payg'ambarimiz bermadi endi shu kishilarga bermasa kimga beradi ya'ni bu kishilarni tengi yo'q jangchilar edi jang maydonida misli ko'rilmagan jangchilar musulmonlarning eng shijoatli botir qahramonlari edi ya'ni ularni darajasini bilishlik uchun umar ibn hattob roziyallohu anhu keyingi davrlarda amir ibn os roziyallohu anhu misrda jang olib borayotganda u kishiga madad jo'natadi qo'shin jo'natib aytadiki men sizga sakkiz ming kishilik qo'shin jo'natyapman deydi qo'shin o'zi to'rt ming lekin bu 4000 mingni ustida 4 ta odam bor, har bittasi 1000 taga tatiydi dedi. Ana shu 4 ta aytilgan odamda bittasi Miqdod roziyallohu anhu, bittasi Zubayr ibn avom roziyallohu anhu edi. Ya'ni shunday bir ulug' jangchilarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilishni bermadilar. 5 marta qilichini ko'tarib turib, kim bu qilichni haqqini to'lab meni qo'limdan oladi? Shunda ansorlardan Abu Dujona Sammo ibn xorasha roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, bu qilishni haqqi nima deb so'radi rasululloh shu savolni kutgandilar chunki yuqorida men deb turgan to'rtala sahobalardan birortasi ham haqqi nima deb so'ramagan edi abu dujona bu qilishni haqqi nima yo rasululloh deb so'radi shunda nabiy sallallohu alayhi vasallam bu qilich bilan dushmanlarga bir zarba berishlik ularni boshlariga urib qiyshayib ketguncha jang qilishlik dedi men olaman unda yo rasululloh dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam abu dujona roziyallohu anhuga qilishni berdi va abu dujonaning quvonchini cheki yo'q edi chunki bir u kishi uchun bir sharaf bo'ldi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qo'lidan qilich oldi xursandchiligi bir qattiq bo'lganligidan bir parcha qizil latani oldida peshonasiga baylab otini minib otini bir kishnatib ikkita oyog'iga turgizib qilichini ko'tarib bir tafoxur faxrlanishni boshladi Chunki boshqa sahobalarga, ulug' sahobalarga bermagan qilish berildi. Xursandchiligini mana shunday nishonlanayotganda payg'ambarimiz ko'rib kuldilarda bunday kirilishlik, bunday faxrlanishlik Alloh va Rasulini g'azablantiradi. Faqatgina bu o'rinda emasdi. Ya'ni kofirlarning oldida, dushmanlarning oldida mana shunday bir quvvatini ko'rsatib faxrlanishlik bu karih emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'shinni mana o'tgan darsda aytdik, Uhud tog'iga orqa tomonni qilib joylashtirdi. Musulmonlarning qo'shinini orqa tomonida Uhud, orqa tomonni himoya qilib turibdi, oldida Madina. Mushriklar musulmonlarning ro'parasiga turishdan boshqa chora topishmadi. Musulmonlar orqa tomonni himoyalagan bo'ldi, lekin ana shu maydonga musulmonlar turgan joydan uzoqroq bir joyda bir kichkinagina tepalik bor edi. Rumot deyiladi hozirgi kunda mana. Ana shu kichkinagina tepalikni kim egallasa jang maydonini maydonini idora qilishi imkoniyati bor edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu joyga abdulloh ibn jubayr boshlik 50 ta mergan kamonchilarni joylashtirib ularga musulmonlarni himoya qilib turishini buyurdi ularga berilgan vazifa quyidagicha edi orqadan aylanib o'tmoqchi bo'lgan mushriklarni qaytarishlik ikkinchi vazifasi jang asnosida mushriklar tomonga o'q otib ularga zarba berib turishlik Demak, musulmonlar ana shu 50 ta kamolchi musulmonlarning orqasini himoya qilib turishligi kerak. Va payg'ambarimiz ularga aniq, ravshan, ochiq buyruqni bir necha marta takrorladi. Agar biz g'olib bo'lsak, joylardan jilmaylar. Agar biz g'anima yig'ishni boshlasak, bizga ergashmaylar. Agar biz mag'lub bo'lsak ham joylardan jilmaylar, yordam bermaylar. Ya'ni kundek ravshan buyruq. qaysi holat bo'lishidan qat'iy nazar o'rninglardan jilmanglar to mendan ochiq buyruq kelmagunicha abdulloh ibn jubay roziyallohu anhuni boshliq qildi uhudga kelgan mushriklardan birini vahshiy ismlik mergan quli bor edi bu vahshiy nayza otar edi hech ham xato qilmas edi u jang maydoniga bitta maqsad bilan kelgan edi uning sayidi ba'zi rivoyatlar mana hind deyiladi mutib ibn adi deyiladi ba'zi rivoyatlarda Hamzani o'ldirsang ozodsan deb unga mukofot qo'yib qo'ygan edi. Shuning uchun jang maydoniga bitta maqsad bilan kelgan edi. Hamza ibn Abdul Muttolibni qatl qilsa ozod bo'ladi. Boshqa maqsadi, boshqa niyati yo'q edi. Musulmonlar joylashdi, romotlarni o'rniga qo'ydi 50 ta kamonchini, mushriklar keldi. Abu Omir Abu Omir ismli kishi Madinada yashar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina-i Munavvaraga hijrat qilib kelmasidan avval Avs va Hazraj qabilasi bu kishini o'zlariga podshoh qilishlikka ittifoq turishgan edi. Hatto ba'zi odamlar ittifoqqa kelishib qolsak shu podshoh bo'ladi baribir ustimizda deb toj tayyorlayotgan edi unga. Endi hijrat bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Madinaga keldilar. Madinani hukmi payg'ambarimiz qo'liga o'tib ketdi. Mulkdan hukmdan mahrum bo'lib qolgan Abu Omir buni rohib derdi kofirlar. Payg'ambarimiz uni fosiq degan edi, Shomga ketib qolgan edi. endi qurashni madinaga hujum qilib kelayotganligini bilib ularni qo'shini qatorida qatnashish uchun kelgan edi o'zi bilan bir to'p jamoani olib uhud maydonini kavlashni boshladi katta katta chuqurlarni kavladi chunki ehtimol musulmonlar shunga tushib bir jarohat yer yoki musulmonlarga bir zarar yetadigan maqsadda abu omir payg'ambarimiz bilan birga turgan avs va hazrat qabilasidan bo'lgan ansorlarga Men oldimga kelinglar. Men sizlarni sayyidingizman. Men sizlarga yordam beraman. Kim bo'lib sizlarga Muhammad deb ularni o'z tomonga og'dirmoqchi bo'lganida Avs va Hazraj qabilasi Madinaliklar ovozingni o'chir Allohning dushmani. Ovozingni o'chir deb qattiq javob berishdi. U mendan keyin qavmga bir yomonlik yetibdi dedida, mushriklarning qo'shinida qolaverdi. Bu jangda muboraza bo'lmadi. Badr g'azotidagidaqa muboraza bo'lmadi. Birdaniga hujum boshlandi. U davrdagi jangning tariqasi, uslubi shunaqa ediki, ikkala qo'shinda bayroq bor. Shu bayroq tikka tursa, yiqilmasa, demak qo'shin sobit turibdi. Agar bayroq yiqilsa-yu, qaytib ko'tarilmasa, demak qo'shin mag'lub bo'ldi. Musulmonlarni qo'shinini jangini idora qilgan Hamza Hamza roziyallohu anhu, Ali va Zubayr roziyallohu anhular jangni idora qilishadi. Hamza roziyallohu anhu muqotil edi. Dushmanni mag'lub qilishning eng oson yo'li bayroqni yiqitish ekanligini bilar edi. Shuning uchun ikki qo'shin to'qnashligi bilan Hamza roziyallohu anhu bir qancha sahobalarni yig'dida o'zini kichkina jamoasi bilan mushriklarni bayroqdoriga shuna yetib bordida o'nga choppa chop turib bir urib jangda avvalida bayroqdorni yiqitib qo'ydi. bayroq mushriklarning bayrog'i. Bani Abduddor urug'ini ishiydi ko'tarishlik. Qurashdagi sharaflar bo'lingan. Kisvani yopishlik falonchining ishi, urush chodirini tikishlik falonchining ishi, bayroqni ushlashlik Bani Abduddor urug'ini edi Abu Sufyan jang avvalida kelib, Bani Abduddor urug'iga qarab, "Ey Bani Abduddor, Badr kuni ham bayroq sizlarni qo'linglar" dedi. Yiqildi, qaytib turmadi. Agar bugun ham yiqitib qo'yadigan bo'lsanglar, avvaldan bayroqni bizga berib qo'yinglar dedi abduddor qasamlar ichishib va'dalarni berib bayroqni o'zlarida olib qolishdi mana endi abduddor urug'idan bo'lgan abu talhaning birinchi o'g'li hamzani qo'lidan qatl qilindi abu talhani abduddor urug'idan bo'lgan abu talhani oltita o'g'li bor edi bayroq yiqildi mushriklar nima qilishini bilmay qoldi jangda boshida bismillah yiqildi bayroq Abu Talhan ikkinchi o'g'li bayroqni ko'tardi. Hamza yonida turganida ikkinchi marta ham uni chopib qatl qildi. Mushriklar nima qilishini bilmay qoldi, chunki avvalida bayroqni qilyapti. Hamma kuchini Hamzani bayroqdordan haydashlikka sarf qilib, Hamza roziyallohu anhu'ni uzoqlatirishlikka imkon topishdi. Bu vaqtda Abu Talhaning 3-o'g'li kelib bayroqni ko'tardi. 3-marta ko'tarildi. mushriklar Hamza roziyallohu anhu va uni jamoasi bilan ovora bo'lib turganda boshqa tomondan Ali roziyallohu anhu keldida bayroqdorni 3 chi marta qatl qilib qo'ydi. Bayroq 3 chi marta yiqildi. Abu Talhani 4-o'g'li keldi, bayroqni ko'tardi. Ali roziyallohu anhu ketmaganida 4-marta chi ko'targanda ham qatl qildi. Ali roziyallohu anhu surib ketishdi. Bayroqni Abu Talhaning 5-o'g'li ko'tardi. hamzani u yoqda alini bu yoqda qaytarib turishganida osim ibn sobit keldida 5 barroqni ko'targanda ham qatl qilib qo'ydi ya'ni mushriklar ko'rib nima bo'layotganini tushunmasdi hali bayroq yiqilyapti turyapti yiqilyapti turyapti musulmonlarni bayrog'i esa sobit turardi musulmonlarning bayrog'i musab ibn umay roziyallohu anhuni qo'lida edi abu tolhani 5 o'g'lini osim qatl qilayotganda mana shu qatl bo'lgan aka ukalarni singlisi surafa Sulofa 5-akasini Osim qatl qilayotganini ko'rdida, avvalgilarini ham Osim qatl qildi degan xayolga bordi. 5-marta bayroq qildi, 6-o'g'li bayroqni ko'tardi. Osim uni ham qatl qildi. 5-chi, 6-o'g'ilda Osim ibn Sobit qatl qilganini ko'rib turib, Sulofa aytdiki, "Man ya'tini bi rosi asim." Kim menga Osimni boshini olib beradi? Ashrobu min jumjumatil xamr va amra rasahu zahaban. Uni jumjumasida aroq ichib, ichini oltinga to'ldirib beraman dedi. Chunki 5-chi, 6 akasini Osim qatl qilganini ko'rdida, qolganlarni ham Osim qatl qildi deb o'yladi. Hujum Osim roziyallohu anhuga bo'ldi. Qurashni bayrog'ini 7-chi marta ko'tarishdi. Endi Abu Talhani o'g'illari tugadi, lekin Abduddor urug'idan bo'lgan boshqa bir kishi bayroqni ko'tardi. Mushriklar aytishdiki, agar ish shunday davom etadigan bo'lsa, musibat bo'ladi. ular bizni bayrog'imizga hujum qilgandaqa biz ham ularni bayrog'iga hujum qilamiz dedi va musab ibn umayr tomonga qarab turib mushriklar kuchlarini tashlashdi bir vaqtni o'zida ikkita ma'raka ikkita jang boshlandi bitta jang musulmonlar bayrog'ini oldida ikkinchi jang mushriklarning bayrog'ini oldida musab ibn umayr sobit turib bayrog'ni himoya qilardi hamza ali va osim roziyallohu anhulardan iborat ana shu jamoa hujum qilib kelib yettinchi marta ko'targan kishini ham qatl qilishdi musulmonlar bayrog'i turardi mushriklar dahshatga tushishdi bayroqlar oldida jang bo'layotgandek boshqa joylarda ham janglar davom etar edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sad ibn abu vaqqos roziyallohu anhuni oldida turardilar sad ibn abu vaqqos nihoyatda mohir mergan edi har otgan o'qi yo bir mushrik yer tishlatar edi yo jarohatlardi yo yer yiqitar edi bunday bir mohirlikni mergandagi mohirlikni ko'rib payg'ambarimiz quvonib oting ey oting ota onam sizga fido bo'lsin dedi bi abi anta va ummi irmi ya asad sad ibn aytadi rasululloh hech kimga ota onasini jamlab fido qilgan emas faqat menga deydi uhudda shahid bo'lganlardan hanzala ibn omir roziyallohu anhu g'osilul malaika bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'azobga chaqirganida shoshilib chiqib ketadida g'usul qilmasdan junub holatda chiqib ketgan bo'ladi jangda shahid bo'ladi jangdan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan borishganida ana shu bir shahid bo'lib yotgan jussasini ustidan suv tomchilari oqayotgani bo'ladi payg'ambarimiz aytadilar uni farishtalar g'usul qildiryapti deydi farishtalar g'usul qildiryapti deydi so'ngra shunday yuzini yonboshga buradi nabiy sallallohu alayhi vasallam Ya Rasululloh nima unday qildingiz deganda, hozir uni boshiga ikkita hurayni kelib o'tirdi deydi. U kuni shahid bo'lganlardan Muhayriq ismli yahudi. Yahudi edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam juma namozidan keyin tarbiyalik qildi, chiqdi shanba kuni Uhud g'azoti bo'lgan edi. Mana shu Muhayriqni Alloh taolo qalbiga iymon berdi shu kunda. Yahudlarga qarab turib, tavrotda aytilingan nabiy muhammad ekanligini bilasizlar hammanglar chiqinglar yordam beringlar dedi yahudlar aytishdiki ey muhayriq ertaga shanba shanba kuni bir ish qilishimizni alloh taolo man qilgan biz chiqmaymiz deyishdi işte. abdulloh ibn sallam roziyallohu anhu birinchi o'l iymon keltirgan yahudi edi bu keyingisi e shanbasiz qolinglar dedi chiqib ketdi uhudda qatnashdi shahid bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar Alloh uchun bir rakat namoz o'qimasdan jannatga kirgan kishini ko'rmoqchi bo'lsanglar, muhayriqqa qaranglar dedi. U kunda vafot etgan kishilardan Qozman juda bir qattiq jang qildi. Musulmonlar nihoyatda uni maqtaganligini eshitib payg'ambarimiz huwa min ahlin nar. U jahannam ahlidan dedi. Huwa min ahlin nar. Buni eshitgan sahobalardan biri qarab turdi. Jang asnosida jarohatlandi, yaralandi orqaga chiqdida jarohatiga chidamasdan o'zini o'zi qatl qildi mana shu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisini eslaymizki sizlardan bir kishi bir umr jannat amalini qilib yuradi jannat bilan uning o'rtasida bir ziro masofa qiladi lekin kitob o'zib ketadi gunoh ish qiladi jahannamga ketadi musulmonlar qatorida chiquvdi lekin oxirida sabr qilmadi allohni rahmatidan noumid bo'ldi besabrlik qildi jahannamga ketdi endi muhayriq bir umr jahannam amalini qilib yurgan odamlardan edi zalolatda edi lekin kitob o'zib ketdi umrini oxirida iymon keltirdi musulmonlar bilan chiqib jangda shahid bo'ldi demak biz hech kimni hech kimni noumid qilishga haqqimiz yo'q va hech qaysimiz o'zimiz haqimizda xotirjam bo'lishga ham haqqimiz yo'q chunki innamal a'malu bil xawatim. amallar xotimasiga qaraladi abu bakr siddiq roziyallohu anhu aytgandek jannatga ikkinchi oyog'imni ham olib kirib olmagunimcha Allohning makridan qo'rqaman. O'ng oyog'i bilan jannatga kirdi, chop oyog'im kirmasdan turib qo'rqaman. Chunki Alloh ana shu chop oyog'im tashqarida turganda makr qilib qaytarib olishi mumkin deydi. Shuning uchun biz siz bilan namozimiz bilan, ibodatimiz bilan yoki boshqa bir savobli amallarimiz bilan g'ururlanmasligimiz kerak. Oxiriga qaraladi. Amr ibn Jamuh u kishi ham shahid bo'ldi. U kishi oyog'i edi o'xudga chiqmoqchi bo'lganligini o'xudga chiqmoqchi bo'lganini eshitib o'g'illari axir oyog'ingiz qiyshiq bo'lsa ha o'zingiz boru biz chiqib ketyapmiz chiqmay qo'ysangiz bo'lmaydimi deyishdi amir ibn jamuh nima deyapsizlar sizlar men shu qiyshiq oyog'im bilan jannatda bosib yurishni xohlayman dedi rasulullohdan izn so'radi rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob izn berdi va u kishi uhudda shahid bo'ldi abu dujoni qilichni oldi Kab roziyallohu anhu aytadi. Abu Dujoni qilichni olgandan keyin qana qilib haqqini ado qilar ekan deb orqasidan qaradim deydi. Haqiqatan tinmasdan jang qildi qishagucha. Bir mushrik bilan jang qilyotib turib, mushrik mag'lub bo'lishini bildida orqasiga qarab qochib qoldi. Abu Dujoni roziyallohu anhu boshiga temir kiyib olgan edi. Orqasidan quvib borib turib, qilichni ko'tarib, shunday bir boshiga qattiq zarba bilan urdiki, zarbani qattiqligidan mushrikni ikkiga bo'lib tashladi. Shunda Ka'bga qarab Abu Dujona shunday boshidagi temirlashib turib, bu ishim qanday bo'ldi, ey Ka'b deydi. Ya'ni ko'rdingmi deydi. Haqiqatan u kishi haq qilishda haqqini ado qildi. Uhud kuni jang maydonida ko'zga ko'ringan kishilardan Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu. Mushriklardan biri otni ustida hamma yo'g'ini temir bilan qoplab olgan, qo'lida uzun qilichi bor, musulmonlardan 9 tasini qatl qildi. unga kamon otishyapti bir har yo'lini qilib ko'rishyapti lekin iloji yo'q bu qo'l uzun qilichni ushlab olgan uzun qilichda jang qilishi qiyin lekin bu mohir edi kelib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga rasululloh hech narsa qilolmayapmiz uni dedi to'qqizta musulmon bo'ldi otni ustida o'tirib shunda payg'ambarimiz man yahrujlahu kim chiqadi unga qarshi dedi hech kim chiqmadi ikkinchi marta man yahrujlahu kim chiqadi unga qarshi hech kim chiqmadi uchinchi marta man yahruj lahu dedi nabiy sallallohu alayhi vasallam shunda zubayr ibn avvom men yo rasululloh dedi ey zubayr agar siz chiqmaganingiz men o'zim chiqardim dedi ya'ni bu payg'ambarimizni shijoatiga bir dalolat edi zubayr ibn avvom aytadi aylandim boradigan joyi yo'q deydi so'ngra bir paytini poylab turib mushrikni oti zubayr ibn avvomga to'la bo'lganda orqa tomoni to'xtaganda yugurib chiqdida ot ustida yugurib chiqdi mushrikni orqa tomoniga o'tirib qoldi yiqitib hanjari bilan so'yib tashladi badrda ham u zubayr ibn avvom mana shunday qahramonlik ko'rsatgan edi bayroq sakkizinchi marta ko'tarildi jang avjiga chiqdi musulmonlar bayroqni sakkizinchi marta ko'targan kishini ham qatl qilishiga muvaffaq bo'lishdi endi bayroqni hech kim ko'tarmadi sakkizinchi marta ontarishdi mushriklardan Ab, abduddor oilasidan bo'lgan savod ismli kishi to'qqizinchi marta bayroqni ko'tardi Birodarlar 9 marta bayroqni yiqitishgan mushriklarni musulmonlar. Uni ham qatl qilishganidan keyin bayroqni birov ko'tarmadi. Mana aytdik darsimiz avvalida bayroq tikka turibdimi, qo'shin jang davom etkazavergan. Bayroq yiqilib qaytib tikka turmadimi, demak qo'shin mag'lub bo'ldi. Adadi qancha bo'lsa ham. 9-marta Savod ismli kishi bayroqni ko'tardi, sahobalar uni ham qatl qilishdi. mushriklar mag'lub bo'lganini ko'rib qochishdi shu bilan jang tugadi birodarlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga aytgan edi agar sobir bo'lsanglar agar sobir bo'lsanglar badrda sizlarga olloh mingta farishtalar bilan yordam bergandek endi besh mingta farishtani tushiradi degan edi mana endi mag'lubiyat qayerdan boshlandi g'alaba bo'ldi hamma payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ishni qildi olloh va rasulini hukmiga osiylik qilmadi g'alaba naq bo'ldi endi mag'lubiyat qayerdan boshlandi Mushriklar qochishni boshladi. Musulmonlar orqasidan qo'yib ketdi, quvib ketdi ularni. Orqaroqda qolganlari o'ljalarni yig'ib, xotirjam jang maydoni tamomiy musulmonlarning ixtiyoriga o'tgan. Mushriklar qochyapti, musulmonlar quvib ketyapti. Qolganlari o'lja yig'ib yuribdi. Shunda shu vaqtgacha mushriklarni otliq qo'shinini boshqarib turgan Xolid ibn Valid mushrik edi bu paytda. musulmonlarni orqa tomonidan aylanib o'tib zarba bermoqchi bo'lgan edi uch marta harakat qilgan edi lekin rasululloh qo'ygan boyagi kamonchilar ularni qaytarishiga muvaffaq bo'lib turardi ana shu kamonchilar o'rnida turganda jang davomida xolid ibn valid aralash olmasdan turdi bu kamonchilar mushriklarni qochganini ko'rib o'ljalardan qolmaylik degan maqsadda pastga qarab yurib qolishdi payg'ambarimiz ochiq oydin ravshan buyruqni bergan edi qanday holat bo'lsa ham o'rningdan jilmaysizlar mendan buyruq kelmagunicha ularni boshlig'i ibn jubayr qayoqqa ketyapsizlar rasululloh turinglar demaganmidi jilmanglar dedi ular aytishdiki ey ibn jubayr rasululloh jang bo'layotganda jilmay turinglar degan jang tugadi to'xtanglar qayoqqa deyishiga qaramadida hammasi tushib ketdi Abdulloh ibn Jubayr bilan faqatgina 2 dona sahoba qoldi. Buni poylab turgan Xolid ibn Valid kamonchilar tog'dan tushib ketgandan keyin oldidagi to'siq yo'q bo'lganligini ko'rdida, qo'shinini 4-chi marta boshladi. Endi u tog'ni kichkina tog'da aylanib o'tish emas, tog'ni ustiga chiqdi oti bilan. Butun boshli otliq qo'shinni oldida 3 ta odam nima qila oladi? Chiqdi, ana shu joyda turgan 3 ta sahobani qatl qildi, musulmonlarni orqa tomoniga o'tdi. Musulmonlar mushuklar temir kiygan, bir-birini tanishavermaydi. Bir to'p musulmonlar oldiga haydab ketyapti, ikkinchi musulmonlar o'ljan terib yuribdi, orqadan kutilmaganda Xolid ibn Valid zarba berdi. Musulmonlarni qo'shin o'rtasida parokandalik, favzo boshlandi. mushriklarni qo'shinida favzo, musulmonlarda favzo, parokandalik bitta tartib bilan jang qilayotgan Xolid ibn Valid edi. Musulmonlar orqadan zarba yegandan keyin oldiga quvib ketayotgan musulmonlar orqadagi shovqinni eshitib qaytishdi. Qaytib kelishdi-da, orqadagi musulmonlar bilan bir-birlarini tanimasdan bir-birlarini chopishni boshlashdi. Bir temir kiyib olganligidan bir-birlarini qatl qilishni boshladi. Huzayfat ibn al-Yamoniy aytadi: "Musulmonlar ikki tarafdan deydi, otamni deydi, qilich bilan urib qatl qilishdi deydi. Ey birodarlar, u meni otam, ey musulmonlar u otam dedim, lekin ichim quloq solmadi deydi. Ya'ni shunday bir farzo bo'ldi, musulmonlar bir-biriga qilich ko'tarishni boshlashdi. musulmonlarning orasida parokandalik bo'ldi. Jang tartib bilan ketayotganda Hamza roziyallohu anhu ning oldida hamrohlari bor edi, orqasini yonboshini himoya qilar edi. Endi Hamza yolg'izlanib qoldi. Buni poylab turgan vahshiy vahshiy ibn Harb orqa tomonidan keldi. Va nayzani otib beliga sanchidi, qornidan chiqdi. Sayyidu shuhado, shahidlarning sayyidi deyiladi. vahshiy aytadi nayza kirib xonadan chiqqandan keyin men tomonga burildi deydi men ustimga qarab yurib kelayotgandi bo'ldi o'ldim dedim yetib kelgan joyida holdan qurib yerga yiqilib tushdi dedi bu favzoni orasida bayroqni ushlab turgan musab ibn umayr ham yolg'iz qolgan edi qo'lida bayroq qo'lida qilich jang qilganda mushriklar hujum qilishdida bayroq ushlagan qo'lini chop tashlashdi qo'li chopilganda u kishi nima dedi va ma muhammad illa rasul qad xolat min qablihi rusul bu hali oyat bo'lmagan edi qur'onda muhammad kim bir payg'ambar xolos undan ham avval payg'ambarlar o'tgan ikkinchi qo'lini chopishdi qo'lini qolgan qismi bilan bayroqni ushadi uchinchi marta zarba berishdi u kishi ham shahid bo'ldi musab ibn umar roziyallohu anhu makkani eng chiroyli yigiti bo'lgan musulmon bo'lishidan avval eng puldor oilani bolasi bo'lgan, eng nasl nasabi baland bo'lgan oilani bolasi bo'lgan, mana bugun ikkala qo'li chopilgan holda shahid bo'lib yotibdi. Keyinchalik Alloh taolo Mus'ab ibn Umayrni aytgan mana shu so'zini Qur'onga oyat qilib yozib qo'ydi, birodarlar. Bu sharafni ko'ryapsizlarmi qanaqa bo'ldi? Va ma Muhammadun illa rasul qod xolat min qoblihi rusul. Muhammad faqat bir payg'ambar xolos. undan ilgari ham payg'ambarlar o'tgandir ya'ni payg'ambarimiz o'ldi degan gap chiqqanda muso ibn umar shu gapni gapirgan edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam abu omir kavlagan abu omir fosiq kavlagan chuqurlardan biriga tushib ketganida shayton muhammad o'ldi deb baqirgan edi shayton baqirgan edi eslasanglar Aqaba bay'atida ansorlar bilan payg'ambarimiz o'rtasida bay'at bo'lgandan keyin butun Mino eshitadigan ovozda balat qilib baqirgan edi. Ey ahli Jabajib, muzammam va dindan qaytganlar sizlarga qarshi ittifoq qilishdi deb. Shayton bu kundan baqirdi. Muhammad o'ldi dedi. Muhammad alayhissalom o'ldi degan noto'g'ri xabar tarqaganida Umar ibn Hattob roziyallohu anhu xuddek zabardast tog' bo'lgan sahoba nima ish qilishini bilmay qoldi. yerga o'tirib qoldi oldiga sad ibn muoz roziyallohu anhu keldi u ham o'tirib qoldi umar ibn hatto muhojirlarni ichidagi qanaqa ulug' sahoba sad ibn muoz ansorlarni ichidagi eng ulug' sahoba edi u kishi shahid bo'lganda ollohning arshi titragan edi u kishining janozasiga yetmish mingta farishta qatnashgan edi mana shunday bir zabardast sahobalar boyagi noto'g'ri xabarni eshitib o'tirib qolishadi ulardan oldidan anas ibn nazar o'tib qoladi E, musulmonlar fazoda parokandalikda. Nima qilib o'tiribsizlar deydi. Rasululloh vafot qilibdi deydi. Desa Anas ibn Nazir kim edi? Bu kishi Badr g'azotida qatnasha olmagandan alam qilib qolib, Rasululloh Quraysh bilan birinchi marta to'qnash kelganda yonida tura olmadimmi? Yana bundan keyin Quraysh bilan payg'ambarimiz yo'l qolgan bo'lsa, Alloh ko'radi men nima ish qilishimni deb qasam ichgan edi. Ana shu Anas ibn Nazir roziyallohu anhu qasamini qanday oqladi endi? rasululloh o'lgan bo'lsa nima qilib turibsizlar dedi turinglar rasululloh jon fido qilgan narsa ustida sizlar ham jon fido qilinglar dedi ya'ni bu ozgina g'aflat bosgan paytda anas ibn nazr ularni o'ziga keltirib qo'ydi so'ngra mushriklar tomonga mana shunday mag'lubiyatni orasida yolg'iz o'zi hujum qilib kirib ketdi ey saad dedi anas ibn nazr men uhud tomondan jannat hidini sezyapman dedi Men Uhud tomonidan jannat hidini sezyapman dedi. shunday kelib ketib, musulmonlar shunday mag'lub bo'lib turganda qattiq jang qildiki, u kishi keyin jussasini qaraganida nayza, qilich, kamon urilib 83 ta jarohat sanashdi. Tanib olmaydigan darajada bo'lib ketgan edi. Barmog'idagi ba'zi bir alomatlaridan tanib qolishdi. Ya Rasululloh dedi keyin Sa'd namoz, men Anas qilgandek ish qilolmadim deydi dedi. U kishi ahdiga vafo qildi. u kishi haqida oyatlar nozil bo'ldi birodarlar qaranglar minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullohi alayhi qada nahbahu قضى minhum man yantazir va ma بدلوا tabdila mana erkaklar qanaqa bo'lgan mo'minlar orasida o'zlarini o'zlari Allohga bergan ahdi paymonlariga sodiq bo'lgan kishilar bordir mo'minlarda ichida erkaklari erkaklar bor deyapti Allohga bergan ahdida turadi Bas ulardan ayrim kishilar o'z ahdiga vafo qildi, ya'ni shahid bo'ldi. Ulardan ayrim kishilar esa shahid bo'lishlikka intizordir. Uhud kuni shahid bo'lganlardan Abdulloh ibn Harom. Bu kishi Jobir ibn Abdullohning otasi. Bu kishi faqir edi. Qarzlari ko'p edi. 9 ta deyiladi, qizi bor edi, bir dona o'g'li bor edi. Jangga chiqib ketayotib, o'g'li Jobir ham chiqmoqchi bo'lganda, o'g'lim, men bugun shahid bo'lishimni sezyapman mendan keyin qolib singillaringga yaxshi muomala qil qarzlarimni uzib qo'y deydi chiqadi bu kishi shahid bo'ladi otasini jussasini ko'rmoqchi bo'lib jobir ibn abdulloh borganida sahobalar ko'rsatishmaydi qo'y ko'rma deydi lekin payg'ambarimiz qo'ylar ko'rsin deydi jussasini ko'rgan paytda nihoyatda bir musla tashlangan holatda payg'ambarimiz aytadiki ey Jabir, xursand bo'ling deydi Xursand bo'ling, chunki Alloh otangizga to'g'ridan to'g'ri gapirdi deydi. Ya'ni kimga gapirgan bo'lsa Alloh parda ortidan gapirgan, lekin sizni otangizga to'g'ridan to'g'ri gapirdi dedi. Otangizni Alloh taolo tiriltirib, jannatga kirgizib turib, "Ey banda, orzu qil" dedi. Otangiz aytdi, "Parvardigor meni dunyoga qaytar. Seni yo'lingda jang qilib yana shahid bo'laman" dedi. Shunda Alloh aytdi, "Men undan chiqqanlar qaytib unga kirmaydi deb yozib qo'yganman dedi. Ya'ni dunyodan chiqqanlar qaytib kirmaydi deb yozib qo'yganman dedi. Otangiz aytdi, Parvardigor unday bo'lsa, men topgan saodatni, men topgan saodatni birodarlarimga xabarni ber dedi. Alloh taolo Qur'onda oyatlar nozil qilib, Abdulloh ibn Haromni xabarini farzandiga va sahobalarga yetkazdi. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا bal ahyaun inda robbihim yurzaqun Alloh yo'lidagi jangda o'ldirilgan zotlarni hargiz o'liklar deb o'ylamang. Yo'q, ular tiriklardir. Farihina bima atahumullohu min fadlihi va yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min xalfihim alla xawfun alayhim va lahum yahzanun. U zotlar Alloh o'z fazli karami bilan bergan ne'matlaridan xushnud hollarida bahramand bo'lmoqdalar va hali ortlaridan yetib kelmagan birodarlariga hech qanday xavf va xatar yo'qligi va g'amgin bo'lmasliklari haqida xushxabar bermoqdalar jannatdan abdulloh ibn haromni so'zini alloh taolo sahobalarga siz bilan bizga yetkazyapti muso ibn umayr qo'lidagi bayroq tushdi mushriklarning bayrog'i tushdi ikkala bayroq ham tushdi ikkala qo'shin ham mag'lub bo'ldi faqatgina Xolid ibn Validning qo'shini sobit turardi. Mana shunday qiyin holatda musulmonlarning bayrog'ini, musulmonlarning qahramonlaridan bo'lgan, bahodirlardan bo'lgan bir kishi bayrog'ini ko'tardi. Ali ibn Abi tolib Mushriklarning bayrog'ini esa bano Abduddor urug'idan bo'lgan Amro binti Alqama ismli ayol ko'tardi. Yana ikkita bayroq ko'tarildi, yana ikkita qo'shin o'zini bayrog'ini atrofida jamlana boshladi. musulmonlar nohatta bir parokandali holatda har tomondan ularga zarba berilardi nabiy sallallohu alayhi vasallam chuqurlik qilib tushgan edi payg'ambarimiz men rasulullohman meni oldimga kelinglar meni oldimga kelinglar deb sahobalarni o'ziga chaqirdi bu juda xatarli edi bu chaqiriq chunki har qanday mushrik payg'ambarimizni qayerdaligini bilib kelib hujum qilishi mumkin edi Shunda payg'ambarimiz oldiga bir qancha sahobalar to'plandi. Abu Bakr, Abdurrahmon ibn Avf, Abu Dujona, Talhat ibn Ubaydullah va 7 ansoriy. Nusoba ismli bir ayol ham payg'ambarimiz yonida jang qilar edi. Payg'ambarimizni boyaga chaqirig'ini kofirlardan Ibn Ummi Qomiya ismli kishi eshitdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga keldida payg'ambarimiz chuqurdan chiqib kelayotganini ko'rib turib, qilichini ko'tarib qattiq zarba bilan yelkasiga urdi. rasululloh zarbani qattiqligidan chuqurga tushib ketdi lekin sovutni ikki qavat kiyib olganligi yelkasini saqlanib qolishiga sabab bo'ldi so'ngra ustiga yig'ib tushdi qilichini ko'tarib ikkinchi marta boshiga urdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam muborak boshlariga dubulg'a kiyib olgan edi ana shu qilich tegib o'yilib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam boshiga sanchilib qolgan edi uchinchi marta ibn ummi homiya yerdan katta bir tosh toptirib payg'ambarimizni muborak yuzlariga urdi rasululloh sollallohu tishlari sindi og'izlari qonga to'ldi nima sababdan musulmonlar Alloh va rasulining hukmiga xilof ish qilganligidan ma asoba min musibatin fa bima kasabat aydikum va ya'fu an kathir Boshingizlarga nima musibat kelsa o'zingizlar qilgan ish tufayli bo'ladi Boshingizlarga nima musibat kelsa, o'zingizlar qilgan ish tufayli bo'ladi. Yana Alloh taolo aytayapti, hammasiga jazo beravermayman qilgan ishingizlarda. Ba'zilariga beraman. Shoyat qaytsanglar deydi. Naq bo'lib turgan g'alaba Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hukmiga xilof qilgan 50 ta kamonchini ishini deb mag'lubiyatga aylandi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته